Sura 79. An-Nazi'at Oni koji čupaju Meka 46 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha milostivog samilosnog Wan-Nazi'ati gharqa Tako mi oni koji čupaju grubo vaš duhova ti naš i oni koji vade blago u vas avio i onih koji plove brzo pavioa ti sabor pa naređenja izvršavaju žurno da li mu da pivo ti i sređuju ono što nije sređeno ja vam je ta u duhu agifa kada se zemlja potresom zatrese, za kojim će slijediti sljedeći. Srca toga dana bit će uznemirena, a pogledi njihovi oboreni. Jakuluna a inna la Ovi pitaju, zar ćemo zaista biti opet ono što smo sada? A iza kunna izaman Zar kad truhle kosti postanemo? Kalu tilka idan karlatun khasira. I još kažu, e tada bismo mi bili izgubljeni. Innama hiya dađratu. واحدة A bit će to samo povik jedan, فإذا هم بالساهرة i evo njih na zemlji. هل أتاك حديث موسى Da li je do tebe doprla vijest o Musau, إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى kad ga je gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo, اذهب إلى فرعون إنه طغى idi faraonu, on se osilio, فقل هل لك إلى أن تزكى i reci, da li biti da se očistiš. Da te o gospodaru tvome poučim, pa da ga se bojiš. I onda mu je najveće čudo pokazao. Ali je on porekao i nije poslušao. Već se okrenuo i potrudio. I sabrao i povikao. Ja sam gospodar vaš najveći, on je rekao. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها A šta je teže, vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, رفع سمكها فسواها svod njegov visoko digao i usavršio, وأغطش ليلها وأخرج ضحاها noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Poslije toga je zemlju poravnao. Iz nje je vodu i pašnjake izveo i planine nepomičnim učinio na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe nevolja najveća, Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio i kada se džehennem svakome ko vidi bude ukazao onda će onome koji je objestan bio i život na ovome svijetu više volio, فإن الجحيم هي المأوى džehennem prebivalište postati sigurno. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى A onome koji je pred dostojanstvom gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao. Džennet će boravište biti sigurno. Pitaju te o smaku svijeta, kada će se dogoditi. Ti ne znaš pa kako da o njemu zboriš? O njemu samo gospodar tvoj zna. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها a njima će se učiniti onoga dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali.